Awit, Kabanata, Isandaan at dalawamput isa. Doon sa mga burol, ako'y napatingin. Sasaklolo sa akin, saan manggagaling? Ang hangad kong tulong kay Yahweh magmumula sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Di niya ako hahayaang mabuwal, siya'y di matutulog ako'y pabantayan. Ang tagapagtanggol ng bayang Israel hindi natutulog at palaging gising. Si Yahweh ang ating tagapag-ingat, laging nasa piling upang magsanggalang. Di ka maaano sa init ng araw kung gabi ay di ka sasaktan ng buwan. Si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat sa mga panganib, ikay ililigtas. Si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat, saan man naroon, ikay iingatan, di ka maano kahit na kailan.